Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Svibanj je 1946. godine. Na slobodnim izborima u Čehoslovačkoj komunistička partija Čehoslovačke dobila je 38% glasova. To je najbolji rezultat komunističke partije na izborima nakon drugog svjetskog rata. Te 46. talijanska komunistička partija dobila je 19% glasova na izborima. U Francuskoj komunistička partija je na drugim izborima te 46. osvojila 28,6% glasova. s tom sjajnom rezultatu na izborima, komunisti nisu odmah krenuli u uzimanje vlasti. Jerži Pelikan, te 46. godine mladi član komunističke partije, dobio je zadatak da po selima drži predavanja o socijalizmu. Jednog dana sastao se s Klementom gotwaldom generalnim sekretarom partije. Gotwald je Pelikanu i drugim članovima partije rekao ovo. Razumijem vašu nestrpljivost. Izgradit ćemo socijalizam, u to možete biti sigurni, ali bez mnogo pripovjedanja, uzviknuo je i zaključio sasvim neočekivanim riječima. Ako tako postupamo, to je zato da bismo dobili povjerenje širokih masa koje još nisu zrele. Valja pripremiti teren. Na tim čehoslovačkim izborima češki nacionalni socijalisti dobili su 18%, Narodna stranka 16%, socijaldemokrati 14%. Slovački demokrati dobili su 14% glasova. U Slovačkoj ta je stranka pak uzela 62% glasova. To je bio teren po kojem su se kretali čekoslovački komunisti. Gottwald je članovima partije na tom sastanku još i rekao da vodstvo Čekoslovačke partije ne želi imitirati sovjetski socijalizam. Jerži Pelikan u knjizi Praško Proljeć piše. Čak nam je pokazao svoju cipelu, rekavši, uostalom mi imamo drugu tradiciju i druge potrebe. Jednog dana, dok sam se šetao Moskvom, pala mi je potpetica od ove cipele i ja nisam mogao pronaći ni jednog postolara da mi je popravi, jer su ih u Sovjetskom savezu sve likvidirali. Zašto bismo i mi, koji imamo tako mnogo obrtnika, obrtnike likvidirali? Bolje da im dopustimo da rade. Tri godine kasnije Gotwald i njegovi komunisti likvidirat će sve te postolare i njihove radionice. U travnju 1941. u Čehoslovačku se vratio Edvard Beneš, prijeratni predsjednik Čehoslovačke republike. Beneš je morao otići iz zemlje u listopadu 1938. nakon što je nacistička Njemačka okupirala sudete u izgnanstvu, on je utemeljio Čehoslovački nacionalni komitet, vladu u izbjeglištvu. Njegov povratak u zemlju bio je primjer koliko je Čehoslovačko drugačije od ostalih zemalja u koje je ušla Crvena armija. Samo u Čehoslovačku se mogla vratiti vlada u izgnanstvu. U Slovačkoj u Košicama obnovljena je Čehoslovačka i tamo je sastavljen program prema kojemu se ona trebala izgrađivati. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću i poslije piše. program iz Košica odredio je da će nova država biti država Čeha i Slovaka. Njemci i Mađari trebali su biti protirani, iako je većina ovih posljednjih bila pošteđena te traume. Slovaci su trebali biti priznati kao odvojen narod sa svojim vlastitim organima vlasti. Nije se spominjala federacija. Čehoslovačka vanjska politika trebala je imati slavensku orijentaciju. Njezina vojska trebala je biti ustrojena po uzoru na vojsku Sovjetskog saveza. Ekonomska politika trebala je ohrabrivati poduzetništvo, u isto vrijeme ključne odluke u ekonomiji trebala je donositi država. Program iz Košica objavio je stvaranje nacionalnog ili narodnog fronta, koji se sastojao od većine antifašističkih stranaka. Stvorena je i vlada nacionalnog fronta, na čelu s premijerom Klementom Gotvaldom iz Čehoslovačke komunističke partije. Beneš je došao u Prag 16. svibnja 1941. Stvorena je vlada nacionalnog fronta. Na njezinom čelu bio je Clement Gottwald. Komunisti su nadzirali unutarnje poslove, obranu, poljoprivredu, obrazovanje, i informacije. 1326 ministara bili su članovi partije ili njezini otvoreni ili pritajeni simpatizeri. 12 ministara bili su nekomunisti, jedan je bio neutralan. To je bio Jan Masarik, sin utemeljitelja Čehoslovačke Tomaša Masarika. Jan Masarik bio je ministar vanjskih poslova. Komunisti su imali jake pozicije, ali nisu odmah uzeli vlast. Beneš, predsjednik države, još uvijek je bio utjecajan među Česima i Slovacima. Do ljeta 1947. Čehoslovačka je uživala u miru. Onda su u srpnju 1947. počele napetosti između komunista i nekomuniste. Povod za napetosti bio je Maršalov plan. Taj plan predstavio je američki državni tajnik George Marshall, ratni načelnik Združenog stožera američkih oružanih snaga. Europske zemlje trebale su dobiti novčanu pomoć kako bi se omogućila brža posjeratna obnova. Sve u svemu do 1952. Sjedinjene američke države europskim zemljama će oko oko 13 milijardi dolara. Pomoć su prihvatile zemlje zapadne Europe, Grčka i Turska. Zemlje istočne Europe odbile su tu pomoć. Josif Isarionović Stalin i njegov ministar vanjskih poslova Molotov bili su krajnje sumnjičavi prema tom planu. Od zemalja istočne Europe jedino je Čehoslovačka prihvatila pomoć iz Maršalovog plana. U Parizu se trebala održati konferencija u tom planu. Toni Džad u svojoj povijesti posjeratne Europe piše. Jan Masarik, čehoslovački nekomunistički ministar vanjskih poslova, oduševljeno je prihvatio poziv 4. srpnja. Već sljedećeg dana vođa komunističke partije i premijer Klement Gottwald pozvan je u Mosku i isprava je dobio instrukcije da ode na Parišku konferenciju. Njegove su zapovjedi bile jasne. Trebao je iskoristiti svoju prisutnost u Parizu kako bi pokazao neprihvatljivost plana spriječio usvajanje jedinstvene odluke i tada je trebao napustiti konferenciju, te sa sobom povesti što je moguće veći dio izaslanika drugih zemalja. Četiri dana kasnije Stalin se predomislio. Gotwald je trebao povući pristanak svoje zemlje da ode na Parišku konferenciju. Na susretu s izaslanstvom Čehoslovačke vlade u kojem je bio Masarik, Stalin je rekao Česima i Slovacima. Mi smatramo da je ova stvar fundamentalno pitanje, po kojemu ovisi prijateljstvo sa Sovjetskim savezom. Ako odete u Pariz, pokazat ćete da želite sudjelovati u akciji koja za cilj ima izolaciju Sovjetskog saveza. Sljedećeg dana Čekoslovačka vlada objavila je da neće poslati svoje izaslanstvo u Pariz. To je značilo da odustaje i od maršalovog plana. Zašto je Čekoslovačka odustala od maršalovog plana? Crvena armija povukla se iz te zemlje. Komunisti još nisu imali većinu u vladi. Dio odgovora krije se u činjenici da nakon Minhenskog sporazuma iz 1938. koji je Čehoslovačku izručio nacističkoj Njemačkoj, veći dio Čehoslovačke političke elite nije vjerovao zapadnim zemljama. Beneš, nekomunist, još 1943. izjavio je Molotovu da će u stvarima od velikog značaja čehoslovačka vlada djelovati na način da bude u dogovoru sa sovjetskom vladom. Godine 1947. po ulicama čehoslovačkih gradova mogli su se vidjeti plakati na kojima su bile Staljinove i Benešove slike. Usprkos toj idili nekomunista i komunista, godine 1948. komunistička partija preuzela je vlast. Richard Crampton piše. Ministri iz nekomunističkih partija zahtijevali su 12. veljače da komunisti prestanu svoje kadrove postavljati u lokalnu policiju. Ministar unutarnjih poslova Vaclav Nosek nije učinio ništa. U tome ga je podržao Clement Gottwald. Komunisti, bojeći se da se suočavaju s izbacivanjem iz vlasti nalik onome iz Francuske i Italije, mobilizirali su podršku u sindikatima i drugim skupinama i organizirali akcijske komitete kako bi zaobišli lokalne organe vlasti. 20. veljače stvorena je narodna milicija od nekih 15.000 ljudi, koja je, kako su to tvrdili komunisti, bila spontano stvorena snaga unovačena međunarodom. Istog dana 12 nekomunističkih ministara dalo je ostavku. Nekomunistički ministri i stranke očekivali su da će Beneš stvoriti novu vladu koja neće biti komunista. Prevarili su se. Za to vrijeme situacija je bila sve usijanija. 22. veljače kroz Prag je paradiralo na tisuće naoružanih sindikalista koji su napadali uredene komunističkih stranaka. Zapovjednik vojske, pritajeni simpatizer komunista, general Ludvig Svoboda, svrstao je vojsku na stranu sindikalista i komunista. Kako je on to rekao, naroda. Komunisti su dobili signal iz Moskve. Richard Crampton piše. Komunisti su dobili uvjeravanje iz Moskve da Sovjetski savez neće dopustiti miješanje Zapada u Čehoslovačkoj. Tu je poruku predao zamjenik ministra vanjskih poslova Valerijan Zorin. Jedinice Crvene armije bile su koncentrirane na granicama Čehoslovačke. 25. veljače Beneš, bojeći se građanskog rata i sovjetske intervencije, prihvatio je Gotvaldov prijedlog nove vlade. Tako je Čehoslovačka dobila vladu koja je u potpunosti bila pod kontrolom komunističke partije. Kraj starog poretka označile su i dvije smrti. 3. rujna 1948. umro je Edward Beneš. On je bio teško bolestan čovjek. Jan Masarik umro je 10. ožujka te 48. Prema jednoj verziji on je počinio samoubojstvo bacivši se s prozora svog ureda u ministarstvu. Prema drugoj verziji kroz taj prozor bacili su ga komunistički agenti. Ta 1948. bila je presudna za noviju povijest Čekoslovačke. 20 godina kasnije, još jedna godina koja je završavala s brojkom 8, odredit će novi noviju povijest Čehoslovačke. Godine 1968. u Čehoslovačkoj počeće eksperiment izgradnje socijalizma s ljudskim licem. Taj eksperiment uplašit će zemlje Istočne Europe i Sovjetski savez. Među onima koji su se uplašili onoga što se 68. događalo u Čehoslovačkoj bili su jugoslavenski komunisti govori dr. Hrvoje Klasić, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kada Tito dođe u Prag u osmom mjesecu 68. godine, jedna od stvari koju će Dubčeku prigovoriti je upravo ta pokušaj nekakvog više stranačja, odnosno gubitak monopola komunističke partije. U Čehoslovačkoj je to išlo još dalje, dakle ono što je Dubček i glavni ideolozi partije što su u stvari imali na umu je da partija više nije ta koja isključivo vodi, nego da na neki način moderira odnose, da postane moderator odnosa u društvu, to se većini političara u Jugoslaviji ipak nije svidjelo na taj način. Osim toga, nekakve promjene u, dakle, koje su potencirali intelektualci, koje su recimo kroz manifest 2000 riječi možda najvidljivije. Dakle, sloboda štampe bez cenzure, preispitivanje uloge partije. Sve je to na neki način bio jedan ipak veliki iskorak. Ni Jugoslavija nije na to, ni Tito nisu na to gledali onako potpuno blagonaklono, međutim situacija se mijenja od onog trenutka kada se počinje, kada počinje jačati pritisak Sovjetskog saveza. To je recimo, možemo usporediti čak sa situacijom u Rumunjskoj. Dakle, zemlja koja jedina nije sudovala kasnije u agresiji, a zemlja članica Varšavskog pakta je Rumunjska i Čaušesku koji u stvari po svemu onome što se događa znači, u Slovačkoj su trebali biti na totalno suprotnoj strani. Dakle, sve što Čaušesku radi i sve što Rumunjska radi u unutrašnjoj politici je suprotno onome što, za što se zalaže Dubček, Čehoslovački intelektualci i tako dalje. Međutim, Rumunjska podupire Slovačku isključivo zbog toga da bi na neki način, da tako kažemo, napakostila Sovjetskom savezu, što je nije bilo ni prvi ni zadnji put da to radi. 6. lipnja 1948. Edward Beneš dao je ostavku na položaj predsjednika Čehoslovačke. U svibnju novi izbori dali su komunistima parlament pod njihovom kontrolom. On je brzo donio ustav koji je bio kopija sovjetskog. Na mjestu predsjednika Beneša je zamijenio Clement Gottwald. Premijer je postao komunist Antonin Zapotocki. Do kraja 1948. Čehoslovačka je bila čvrsto u sovjetskom taboru i počeo je proces sovjetizacije zemlje posljedice te sovjetizacije, ovako opisuje Tony Judd. Prije drugog svjetskog rata Češka, već otprije industrijsko središte Austro-Ugarskog carstva, imala je veći prihod po glavi stanovnika od Francuske. Specijalizirala se za proizvode od kože, motorna vozila, proizvodnju oružja i širok raspon luksuzne robe. Mjereno prema razini industrijskih vještina, produktivnosti, životnom standardu i udjelu u stranim tržištima, predratna Čehoslovačka mogla se usporediti s Belgijom i bila je daleko ispred Austrije i Italije. Do 1956. komunistička Čehoslovačka ne samo da je pala iza Austrije, Belgije i ostatka zapadne Europe, već je bila daleko manje učinkovita i puno siromašnija nego prije 20 godina. Čehoslovačka industrija zaostala iz godine u godinu. Čak i veliki pothvati poput izgradnje ogromnih gotvaldovih čeličana u Ostravi predstavljali su zaostajanje u razvoju. Za te čeličane u Čehoslovačkoj nije bilo dovoljno željezne rude. Razvoj teške industrije išao je na uštrb srednje industrije i proizvodnje roba za široku potrošnju. Cvala je samo industrija oružja. Od 1947. do 1952. proizvodnja oružja u Čehoslovačkoj se u stručila Koliko su stvari bila loše, govori i činjenica da je 1963. godine četvrtak službeno prozvan bezmesnim danom. Meso se zbog poteškoća u proizvodnji i distribuciji nije moglo naći svaki dan u prodavaonicama granicama. Praško proljeće pokušat će promijeniti i ekonomiju Čehoslovačke. Kao i s demokratizacijom, i taj će pokušaj biti opasan za ostale zemlje istočnog bloka. Rješavanje situacije u Čehoslovačkoj nije počelo krajem kolovoza 68. godine. U stvari već od proljeća kreću informativni sastanci šestorke pa petorke pa često i bez Čehoslovačke, i u e, Drezdenu, u Černi na Tisi, u Varšavi, u Bratislavi, u Moskvi. I u nekoliko navrata se pokušalo razgovarati sa čehoslovačkim rukovodstvom, pokušalo se uvjeriti da to što rade nije dobro. Prije svega su se dakle bojali političari ostalih ovih zemalja da se jedan taj val nekakvog e, liberalnijeg odnosa, dakle tog nekog socijalizma s ljudskim likom, da se ne prelije i na, na njihove zemlje. Još u šestom mjesecu, dakle dva mjeseca prije intervencije su održani vojni manevri Šumava E, na teritoriju Čehoslovačke, jer u stvari sve članice Varšavskog pakta su imale obavezu da na njihovim teritorijima se mogu održavati vojne vježbe Varšavskog pakta. Ovi su manevri bili zakazani za jedan kasniji period, ali su ipak pomaknuti i mnogi su procijenili da tu u stvari je stvorena jedna logistička podrška, odnosno baza onome što će se odigravati krajem Kolovo Za 68. godine. Istina, kada su manevri završeni, trupe jesu napustile strane, dakle, Čehoslovačku, međutim, napustile su tako da su u stvari zauzele ključne pozicije u istočnoj Njemačkoj, u Poljskoj, u Mađarskoj. Jednostavno je bilo sve spremno za onog trenutka kada se odluči da se u stvari reagira. U Čehoslovačkoj akademiji znanosti osnovan je institut za ekonomiju. U tom institutu okupljen je niz stručnjaka na čelu s ekonomistom Ota Šikom. Ta je skupina predložila radikalne mjere. Prema Šiku i njegovim ljudima korijen problema ležaju u činjenici da potražnju određuju središnja birokratska tijela koja ne razumiju tržište ni pravu potražnju potrošač je trebao imati veću ulogu u određivanju potražnje. Godine 1965. počela je velika ekonomska reforma u Čehoslovačkoj. Ona je imala ime Novi sustav ekonomskog upravljanja. Richard Crampton piše. Poduzeća su trebala biti grupirana okomito u asocijacije i vodoravno u trustove i ona su morala uživati u većoj nezavisnosti nego prije. Tako je trebalo biti i stvornicama koje su trebale same procijeniti potrebu za onim što proizvode i same tražiti izvor sirovina. Također su tvornice mogle zadržati većinu zarade koju su mogle podijeliti među radnicima ili reinvestirati. S druge strane, teže je bilo dobiti subvencije. Reforma je čak u nekim dijelovima uslužnog sektora dopustila određenu privatnu ekonomsku djelatnost. Reforme nisu stale samo na ekonomiji. U zdravstvenom sustavu pacijenti su dobili pravo izbora liječnika u obrazovanju, povučene su reforme napravljene po uzoru na Sovjetski savez. Ponovno su uvedene gimnazije. Povećani broj sati iz humanističkih predmeta uvedeni su prijemni ispiti na fakultete ali ekonomska reforma nije uspjela. Kao i u ostalim zemljama realnog socijalizma, reforma nije temeljito provedena jer bi njezino provođenje dovelo u pitanje ulogu komunističke partije. Pored toga, reforma koja je imala tržišne komponente dovela je i do zatvaranja nekih poduzeća koja se nisu mogla snaći u novom okružju. Samo 1966. zatvoreno je njih oko 1300. Sve je to uplašilo tvrdu liniju u komunističkoj partiji Čehoslovačke. Nikad ta linija neće odustati odustati od vraćanja zemlje na pravi put. Dio tih tvrdolinijaša bit će ključni i u gušenju praškog proljeća. Treba spomenuti jedan zanimljiv događaj koji se dogodio početkom osmog mjeseca na zajedničkom sastanku u Bratislavi i koji će ostati vrlo kontroverzan, a koji će mm, nekima možda i beznačajan, ali koji će poslužiti kao opravdanje onoga što će se dogoditi u večeri 20. na 21. kolovoza 68. godine. Naime, u čehoslovačkom rukovodstvu je prevladavala reformska struja na čelu sa Dubčekom i ostalima koja je bila za reforme. Međutim, bilo je onih koji su smatrali da to ide predaleko i oni koji su bili u nekakvom dosluhu sa sovjetskim političarima u Moskvom da to bi trebalo na neki način slomiti. Tijekom razgovora u Bratislavi, na kojoj su dakle prisutne sve zemlje osim Rumunjske, ali dakle i čekoslovačko rukovodstvo, u pauzi u WC-u jedan od e, čehoslovačkih političara je predao, dakle posredstvom dakle, dogovoreno sa KGB-om, je predao e, jedno pismo pozivno, da tako kažemo, Piotru Šelestu, e, inače sovjetskom političaru iz Ukrajine, potpisano je pet visoko pozicioniranih čehoslovačkih političara koji pozivaju i traže bratsku pomoć od Sovjetskog saveza. To pismo, s tim pismom će se onako abstraktno mahati, dakle kada Sovjeti kažu mi smo došli pružiti bratsku pomoć. Bila je misterija da li uopće to pismo postoji. I zanimljivo je, 1992. godine je Boris Jelcin otvorio trezor i zbilja pokazao to pismo i na temelju tog pisma se tom e, čovjeku između oslog Bilaku se trebalo i suditi i tako dalje. Onda je došlo do raspada Čehoslovačke pa je onda to prekinuto. Pismo je zbilja postojalo i to pismo je bilo na neki način argument za provođenje takozvane Brežnjevljeve doktrine, dakle da se ide pomoći svakoj socijalističkoj zemlji koja je u opasnosti u ovom trenutku je to Čehoslovačka. Generalne sekretare komunističke partije Čehoslovačke skupo su koštale smrti i svrgavanja vođa Sovjetske partije države. Klement Gottwald otišao je na Staljinov sprovod, tamo dobio upalu pluća i umro pet dana nakon sprovoda. Antonin Novotni je nakon Hruščovljevog tajnog referata na 20. kongresu komunističke partije Sovjetskog saveza, na kojemu je on govorio javno o Staljinovim zločinima, dugo vremena oklijevao s početkom politike destalinizacije. Kada je Novotni konačno počeo provoditi tu politiku, Hruščov je smijenjen s mjesta prvog sekretara partije i premijera Sovjetskog saveza. O panici kod Novotnog piše Jerži Pelikan u svom praškom proljeću. Novotni je bio blijed i uznemiren. Drug Brežnjev rekao mi je preko telefona da je Hruščov podnio ostavku zbog lošeg zdravstvenog stanja. A budući da se nisam zadovoljio tim objašnjenjem, s obzirom na to da je Hruščov još prije dva tjedna bio ovdje među nama i izvrsno se osjećao, Drug Brežnjev mi je obećao da će me ponovno nazvati. Novotni je izgledao veoma zabrinut. Novotni je htio čuti naše mišljenje. Odjednom poziv za Novotnog, specijalni telefon iz Kremlja. Novotni je govorio na lošem ruskom i uzrojano odgovarao Brežnjevu. Što? Ali to mi malo čas niste rekli. Ispričao nam je kako je tekao razgovor. Brežnjev mu je rekao da je drug Hruščov smijenjen zbog svojih pogrešaka. Zašto ste mi onda malo čas rekli da je bolestan? S obzirom na to da je slučaj ozbiljan, htjeli smo pripremiti javnost, odgovorio je Brežnjev. Novotni je bio ljut zbog svega toga i Čehoslovačka radiotelevizija prenijela je komunike Čehoslovačke partije u kojem se izražavalo žaljenje zbog odlaska druga Hruščova. Brežnjev to nije zaboravio. Pelikan piše. Posvetio mu se u prosincu 1967. kada se novotnom poljuljao položaju u prezidiju partije, prije čuvene plenarne sjednice u prosincu, te sjednice Centralnog komiteta u siječnju 1968. godine. U posljednjem pokušaju da se spasi, pozvao je Brežnjeva na nekoliko dana u Prag, nadajući se da će ovaj reći članovima prezidija kako je u interesu partije i socijalističkog bloka da drug novotni i dalje ostane na svom položaju. Brežnjev je došao, no pošto je saslušao sve članove prezidija, rekao je samo To je vaša stvar. Eta vaše dijelo. Čuvši to, svi su shvatili da Moskva više ne podržava Novotnog. Njegova je sudbina bila odlučena. Na čelo Čehoslovačke partije došao je čovjek koji se puno više svidio Brežnjevu. Kasnije će vođa Sovjetske partije gorko zažaliti zbog tog imenovanja. Brežnjev je imao simpatije prema Dubčeku. On je djetinstvo svoje proveo u, Kirgistanu, dakle otac je bio onako idealist, komunist i dakle išao je tamo preko nekih esperantističkih društava, išli su graditi socijalizam i tako dalje. On je bio član pokreta otpora, Aleksandar Dubček, bio je ranjen, nakon toga se penjao u toj hijerarhiji političkoj i Brežnjev u dokumentima njega ne zove druže Aleksandar ili druže Dubček, on ga zove Saša. Dakle, on je njemu zbilja davao dosta kredita. S druge strane, ni Dubčak nije stvarno planirao raditi nekakve radikalne zaokrete koji bi se rušio socijalizam ili ovo ili ono. Možda bi čak bilo točno reći da su ključni ljudi Bugarske, Poljske i istočne Njemačke, pa onda pred kraj i kadar iz Mađarske, da su stvari bili puno glasniji u tim zahtjevima da se krene i da se slomi to što se događa u Slovačkoj. Konačno je, dakle ono što se dogodilo je u noći 20. na 21. kolovoz 68. godine kada u stvari kreće jedna operacija Dunav, e, kreće iz nekoliko smjerova, je vrlo brzo će nekih 28 divizija ući iz pravca istočne Njemačke, Poljske, Mađarske će ući u e, Čehoslovačku. Okupacija je završena već do jutra i ujutro negdje oko 4-5 ujutro, dakle u ranu zoru su ključni ljudi, čelni ljudi Čehoslovačke komunističke partije su uhapšeni. Oni su odvedeni prvo u Poljsku, zatim su odvedeni u jedan zatvor Užgorod, dakle u Zakarpatiju, dakle u Ukrajini, današnji, odnosno tada u Sovjetskom savezu. Tu su bili neko vrijeme u jednoj izolaciji gdje stvarno nisu znali što ih čeka, kude idu, kako idu, da bi onda nakon toga bili prevezeni u Moskvu gdje su u stvari bili prisiljeni potpisati taj moskovski protokol i moskovski diktat kojim su se u stvari odrekli svih reformi i pristali da se stanje vrati na ono stanje pred promjene koje su se dogodile e, u prosincu 67. odnosno u sjeću 68. godine. Na pregovorima u Moskvi koji su završili moskovskim diktatom sudjelovao je Zdenek mlinar. Irži Pelikan je u vrijeme Praškog proljeća bio na čelu Čehoslovačkog radija i televizije. Mlinarž je bio najbliži Dubčekov suradnik. Postao je sekretar centralnog komiteta iz s 38 godina najmlađi član najužeg partijskog rukovodstva. On je na pregovore u Moskvi putovao sovjetskim vojnim zrakoplovom. Pored čehoslovačkih funkcionara u zrakoplovu su bili i časnici sovjetske vojske i sanduci puni filmova snimljeni u prvim danima nakon intervencije. Kada je došao u Kremlj, Mlinarž je bio okružen agentima KGB-a, onima u civilu te onima u odori. Mlinarž je zaželio vidjeti Dubčeka. U kakvom je stanju bio vođa čehoslovačkih komunista, Mlinarž opisuje u svojoj knjizi Mraz dolazi iz Kremlja. Ležao je u krevetu pod pokrivačem. Bilo je vruće, pa je odgurnuo pokrivač. Bio je gol do pasa i ležao je nepomično, očito pod utjecajem lijekova za smirenje. Na čelu mu je bila manja ranica prelijepljena flasterom. Na licu odsutan izraz čovjeka omamljenog drogom. Kad sam ušao, ipak je došao k sebi. Otvorio oči i nasmijao se. U tom su mi se trenutku u glavi stale nizati slike svetog Stjepana koji se smiješi do ga muče. Dubček je tada bio u stanju živčanog sloma. Mlinarža i drugi članovi Čehoslovačkog izaslanstva ubrzo su saznali kakav je plan sovjetskog rukovodstva. Moskovski diktat, zapravo smrtna presuda Praškom proljeću, čehoslovački funkcionari na kraju će morati potpisati, makar bili tjednima zatočeni u Kremlju. Drugog izlaza nisu imali. U Čehoslovačkoj već su zdrave snage partije pripremale takozvano razdoblje normalizacije. Tijekom tih razgovora Čehoslovačko vodstvo je između ostalog reklo da je intervencija poremetila mirnu koegzistenciju u Europi, te da će nanijeti štetu socijalističkom taboru. Brežnjevljevu reakciju na te riječi donosi Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo. Rat neće početi zbog vas. Drug Tito će držati govore. I Čaušesku će držati govore. Drug Berlinguer će također držati govor. Pa što onda? Vi računate na komunistički pokret u Europi, ali on nije ništa napravio u ovih 50 godina. S praškim proljećem bilo je gotovo. Nevolje su tek počinjale za jugoslavensko rukovodstvo. Dakle, 20. i osmog Tito je u svojoj vili na Brijunima, čim je, dakle, naravno čuo da što se događa, sazvao je sjednicu za to popodne, međutim to jutro je došlo e, najuže rukovodstvo, dakle na nekakve pripremne razgovore, obično je to tako bilo, da vide šta je i kakva je situacija i Tito u stvari započinje riječima dakle napadnuta je Čehoslovačka, dogodilo se što se dogodilo, međutim on tu sada ubacuje u cijelu priču e, jedan ključni segment koji će, koji će obilježiti nekoliko sljedećih mjeseci. On kaže, u stvari smo pravi cilj mi. Dakle, oni će krenuti vjerojatno na Jugoslaviju, jer smo mi ti koji stalno unosimo nemiri, mi smo ti koji žarište nekakvih ideja protiv kojih su oni, tako dalje, tako dalje. Od tog trenutka u stvari kreću pripreme na tri razine na vojnoj, ekonomskoj i političkoj. Što to znači? U vojnom smislu svima je bilo jasno da Jugoslavenska narodna armija, bez obzira koliko imala e, dakle da li je to 700, 800 tisuća vojnika. S druge strane su bile, e, e, je bilo pet armija koje bi zajedno u tom trenutku u mogućnosti napada imala nekih 4 milijuna vojnika na raspolaganju sa dalekom nadmoći u, u, tenkovima, avionima i svemu ostalom i Jugoslavijska narodna armija ne bi to mogla niti da je bila najbolje raspoređena. Tu dolazi drugi problem. U principu se od na nadalje e, se, ako tako možemo reći, očekivao napad na Jugoslaviju sa zapada. Što znači da je glavnina snaga bila raspoređena na zapadnim i sjeverozapadnim granicama, dakle granice prema Italiji i prema Austriji, a da su s druge strane granice prema istoku bile gotovo nebrenjene. To povlači još jednu stvar. Ako imate glavninu snaga na zapadu, na sjeverozapadu, onda glavna skladišta premišta, zaliha u slučaju rata, žita, vode, šećera, mesa, imate dakle na suprotnoj strani, na istoku. Dakle, sad imate dvojaku opasnost. S jedne strane, nemate da vam ko brani istok, a s druge strane, odmah imate rezerve e, nafte, hrane, vode, svega, imate nebranjene. A ekonomski je to problem što to prebaciti i dakle trupe prebaciti sa zapada na istok, hranu i rezerve prebaciti s istoka na zapad, sve je to zahtijevalo ogromne novce kojih Jugoslavija u tom trenutku smo rekli gotovo da nema jer je u velikim problemima. Intervencija Sovjetskog saveza i satelitskih zemalja u Čehoslovačkoj pala je u vrijeme žustrih rasprava koje su se vodile u jugoslavenskom rukovodstvu. Početkom 60. godina tadašnji ministar vanjskih poslova Koča Popović smatrao je da Tito i ljudi koji ga okružuju, prije svih Aleksandar Ranković, prvi čovjek sigurnosnog aparata i general Ivan Gošnjak, saveznih sekretar za narodnu obranu, sve više naginju Sovjetskom savezu. Nakon Brijunskog plenuma morao je otići Aleksandar Ranković, a nakon dugog inzistiranja iz Republika godine 1967. s mjesta Saveznog sekretara za narodnu obranu morao je otići Ivan Gošnjak. Doduše nije to bila neka promjena, naslijedio ga je Nikola Ljubičić, sve samo ne reformator, a Gošnjak je zadržao neke funkcije. Time sukob nije prekinut. Nakon sovjetskog napada na Čehoslovačku počele su žustre rasprave. Hitno je sazvan sastanak knjigovodstva na Brijunima. Slovenski novinar Jako privcu u knjizi Što mi je pričao Stane Dolanc piše. Na tom je sastanku konstatirano da su jugoslavenska vojska i ukupni sustav obrane potpuno nespremni za efikasnu obranu pred istokom. Gošnjak je tvrdio da su kritike uperene protiv njega i njegove organizacije u vojsci počeo je minimalizirati rusku opasnost, da je strah jugoslavenskih rukovodilaca neozbiljan, suvišan i da bi bilo bolje i korisnije kad bi se rukovodstvo Jugoslavenske partije bavilo nekim važnim pitanjima. Zbog toga je došlo do naročito oštrog sukoba između Gošnjaka i Koče Popovića. Presjekao ga je Tito, kao Gošnjak nije pravilno shvaćen. Josip Broz Tito izjavio je da bi se Jugoslavija branila ako bi bila napadnuta od Sovjetskog saveza. Ali loša se situacija nije mogla sakriti. Da se vratim samo još na vojni aspekt, tu sada dolazi do diskusije o tom modelu obrane koji je nazvan naoružani narod, odnosno e, općenarodna obrana, o kojoj se pričalo i 48. godine, međutim kad je prošla opasnost od mm, eventualnog napada Sovjetskog saveza, to je nekako gurnuto u drugi plan. Sada se opet počinje pričati o tome, a ona bi značila sljedeće. Jugoslavenska narodna armija bi bila na granicama i ona bi izdržala nekoliko dana. Međutim, onda se u priču uključuju svi ostali. Dakle, organiziraju se teritorijalne jedinice to znači vezane baš uz određeni teritorij, uz određenu ne samo republiku, nego i općinu i tako dalje. Organiziraju se omladinske jedinice. Dakle, omladinske jedinice popunjavaju oni mladi koji još nisu za vojnu službu. I na kraju imamo i partizanske čete. One su trebale biti elitne i trebale su biti sastavljene od najboljih mladih uz iskustvo partizana, dakle oni koji su bili u drugom svjetskom ratu. Sve tvornice zadužuju i kupuju oružje recimo Sisačka željezara kupuje protuavionske topove za obranu. Uključuju se izviđači, crveni križ, radioamateri, lovci. Dakle, svi na neki način sudjeluju sada i svi će sudjelovati. Oni će se povući po šumama, gorama, planinama. Dakle, napravljeni su ratni planovi kako će, dakle, kud će politička rukovodstva otići. Čak je recimo i Radio Zagreb je napravio probno emitiranje u ratnim uvjetima, dakle, stajne lokacije, dakle, i sve je, dakle, prošlo, e, sve je to moglo e, funkcionirati. Mirko Tepavac, jugoslavenski ministar vanjskih poslova od 1969. do 1972. u svojim je sjećanjima i komentarima donio izjavu generale Dake Puača, koji je zapovjedao korpusom koji je trebao braniti sjeverno bojište. Puač je priznao da te 1968. od mađarske granice do Novog Sada nije bilo više od tisuću vojnika. Dino Mujađević u biografiji Vladimira Bakarića donosi reakciju tog prvog čovjeka Hrvatske na invaziju na Čekoslovačku. Zbog pisanja jugoslavenskog tiska, Sovjetski savez je putem svog veleposlanika uputio prosvjed Titu. Poslije toga je sazvana 12. zajednička sjednica predsjedništva i izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, 2. rujna na Brijunima. Tito je bio zabrinut zbog moguće blokade Sovjetskog saveza. Bakarić se založio zato da se na sovjetski prosvjed mora odgovarati radi smirivanja međusobnih odnosa, ali je potrebno izbjeći privid oportunizma i straha u tom odgovoru. Prema svjedočanstvu Bakarićeva suradnika Mike Tripala, jugoslavenski se vrh bojao sovjetske invazije na Jugoslaviju, jer je jugoslavenska vojska bila potpuno nespremna, na što je posebno upozoravao Bakarić. On je nekoliko puta iza zatvorenih vrata izjavio da bi sovjetska vojska u slučaju napada za 48 sati prodrla do rijeke. Prema Miki Tripalu, u ljeto 1968. Bakarić je u njegovoj prisutnosti rekao Titu da neće spavati kod kuće u ovoj situaciji, dok je general Đoko Jovanić, komandant Zagrebačke armijske oblasti, objasnivši to činjenicom da se Jovanić kolebao za vrijeme informbiroa. Da stvar bude gora, u vrijeme intervencije vojski Varšavskog ugovora u Čehoslovačkoj u Sovjetskom savezu ljetovalo je 30 jugoslavenskih generala bilo je tu nekakvih e, prijedloga da recimo u slučaju napada ili u slučaju, u slučaju okupacije da Jugoslavenska narodna armija, u stvari generali, da vode zemlju okupiranu, ali dakle ono što se može voditi. Međutim, tu je u stvari upravo ova nespremnost koja se pokazala u slučaju napada je bila dobar argument, dakle tu je napadnut general Gošnjak, e, ima velika svađa između Koće Popovića i generala Gošnjaka na Brijunima. I zbog toga se je odlučilo da u stvari partija preuzme u slučaju napada i u slučaju zauzimanja teritorija da ona preuzme vođenje zemlje. Jugoslavija, dakle, na neki način su je zatvorena vrata prema istoku i sad je bilo bitno održati dobre odnose sa zapadom. Jedina zemlja s kojom u stvari je Jugoslavija mogla na neki način čunati od istočne zemalja Rumunjska. I par dana nakon intervencije sastaju se Tito i Čaušesku Čaušesko je tražio Tito da dođe u Rumunjsku, međutim Tito je rekao ne želi napustiti Jugoslaviju i sastanak se održao u Vršcu. Zanimljiv je razgovor gdje Čaušesku kaže Titu dakle, da li mogu računati na neki način podrške ili što će biti, dakle ako ih napadnu Sovjeti, hoće li ih pustiti da se, dakle da uđu na jugoslavenski teritorij. Tito je tu vrlo rezolutan i kaže nema problema, mi ćemo vas pustiti, ali vas moramo razoružati. Vi s našeg teritorija borbe nećete voditi, ali možete se skloniti kod nas. I zanimljivo će u Šesku na kraju pita Tito za savjet što da radi. I Tito mu to kaže i tu je sad taj jedan zanimljiv odnos koji je cijelo vrijeme vidljiv. Tito kaže smiri situaciju, nemoj im davati povoda, dakle nemoj ih e, još više sada provocirati, nego ono, pusti da se to smiri, jer ako ih kreneš provocirati, ako te napad, onda stvarno nećeš imati argumenata u međunarodnoj zajednici da te netko krene braniti. Ono što je zanimljivo u tom vojnom aspektu, kada je Jugoslavija u pitanju, je pitanje kako bi Zapad reagirao. Britansko, dakle, ministarstvo e, obrane je napravilo e, jedan plan, simulaciju po kojoj najvjerojatnije bi to išlo preko Austrije. Jer Austrija je neutralna zemlja i dolinom Dunava i tako bi se najbrže kretalo i došlo do e, Jugoslavije. Upad u Čehoslovačku je agresija, ali je to ipak zemlja članica Varskog pakta i u to se ne dira puno. Međutim, što napraviti u slučaju ako su napadnute dvije zemlje, Austrija recimo i Jugoslavija, koje nisu članice niti jednog pakta? Da li njih treba braniti ili ne braniti? I zanimljiv je razgovor u stvari koji vodi e, jugoslavenski ambasador u Londonu sa ministrom vanjskih poslova i sa premijerom, ali još je zanimljiviji razgovor koji vodi sa bivšim ministrom vanjskih poslova koji često može reći ono što službeni ministar ne može reći. E, zaključak tih razgovora je bio u stvari da će se predložiti NATO savezu da se napad na Jugoslaviju pa i Austriju u stvari e, tretira kao napad na bilo koju članicu NATO saveza. Uoči intervencije u Čekoslovačkoj Brežnjev je dugo razmišljao o tome treba li poslati tenkove u tu zemlju. Tijekom krize često je bio blijed i potresen. Ruke su mu se tresle. Prema nekim izvještajima, kako to navodi Vladimir Zubok u knjizi Neuspjelo carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu, upravo tijekom 68. Brežnjev je počeo uzimati lijekove za smirenje kasnije će to preći u ovisnost. U donošenju odluku o intervenciji veliku ulogu imali su Andrej Gromiko, ministra vanjskih poslova i Jurij Andropov, šef KGB-a. Gromiko je Brežnjevu rekao da se ne treba bojati intervencije Zapada, da neće biti velikog rata u Europi. Andropov je pak preko izvještaja KGB-a prikazivao situaciju u Čehoslovačkoj gorom nego što je ona bila. Izvještaji su govorili o pripremi oružanog ustanka nalik na onome 1956. u Mađarskoj. Nakon intervencije Brežnjev je bio zadovoljan. Intervencije sa zapada nije bilo. Vladimir Zubok donosi u svojoj knjizi riječi Andreja Gromika. U govoru višem diplomatskom osoblju ministar vanjskih poslova zvučao je samouvjereno. Drugovi, pogledajte kako se u nekoliko zadnjih godina promijenio odnos snaga u svijetu. Ne tako davno, mi u Politbirovu morali smo pažljivo promisliti prije nego što bismo poduzeli bilo koji korak u vanjskoj politici. Što će napraviti SAD? Što će napraviti Francuska? To je razdoblje gotovo. Kada sada vjerujemo da nešto mora biti napravljeno u interesu Sovjetskog saveza, mi to činimo bez oklijevanja i tek tada proučavamo njihove reakcije. Koliko god oni stvarali buke, novi odnos snaga je takav da se oni više ne usuđuju krenuti protiv nas. Invazija na Čehoslovačku pomogla je i Josipu Brozu Titu. I dan danas, zbog većinom neotvorenih sovjetskih, odnosno arhiva iz sovjetskog perioda, u ni dan danas nemamo točnu, preciznu informaciju da li su Sovjeti i planirali u tom trenutku napasti Jugoslaviju. Mi imamo posredno neke e, izjave sovjetskih generala koji kažu da nikad nije bilo dakle plan u tom trenutku. Dakle, da li je postojao službeni plan napada na Jugoslaviju, vjerojatno je, kao što je vjerojatno postojao plan napada na Sjedinje američke države, ali to ne znači da su imali kad namjeru to provesti u djelo. Mislim da je tu ključna uloga Josipa Broza Tita, koji se upravo u tom trenutku pokazao kao vrlo, vrlo vješt i političar i manipulator i na unutrašnjem političkom planu i na vanjsko političkom planu i koji će u stvari iz cijele ove situacije koja je izgledala u jednom trenutku pomalo bezizlazna, Mjeseci pol prije toga imate studente na ulicama koji se bune, traže ostavke i tako da Tito sedam dana na Brijunima ne vraća se u Beograd. Jovanka je vrlo uzdrmana kada dolazi na beogradski aerodrom, kad izlazi aviona, pita Marka Vrhunca, dakle iz kabineta, hoće nas gađati kamenjem, dakle preplašeni su. I sad imate situaciju, mjeseci pol kasnije, ja imam oče da je, da je Tito to došlo kao naručeno, nije da on možda u, u prvom trenutku i nije imao negdje primisli da bi možda moglo doći do intervencije. Ali ja mislim da je vrlo brzo shvatio da do intervencije neće, dalje neće doći. Međutim, on ipak tu informaciju daje onako na kapaljku i kada njemu to odgovara i u stvari e, dobiva efekt da s jedne strane mladi koji su mu se mjeseci pol prije toga bunili po ulicama, sada se masovno učlanjuju u te omladinske čete, tako da u stvari onda imamo jednu klimu koju mjesec i pol prije toga nije imao. Ova mogućnost opasnosti izvana je homogenizirala zemlju Činilo se da su svi u istočnoj Europi nešto dobili od gušenja Praškog proljeća. Sovjetski savez sada je znao da može raditi što god hoće u istočnoj Europi. Režimi istočnoevropskih država znali su da će iza njih stajati sovjetska vojna moć. Josip Broz Tito iskoristio intervenciju kako bi učvrstio svoj položaj. Više nitko nije spominjao studentske demonstracije. Jedini gubitnici bili su građani Čekoslovačke. Oni će morati proći kroz više od dva desetljeća mučnog razdoblja zvanog normalizacija, govori dr. Hrvoje Klasić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Oko 50 turista Čehoslovačkih se to ljeto nalazilo na Jadranskoj obali, na odmoru, i kada su čuli za intervenciju, većina njih nije znala da li se vraćati ili ne vraćati. Jugoslavija odmah stupila e, sa mjerama da pomogne se čehoslovačkim turistima, odnosno građanima čehoslovačkima. E, pruženo im je utočište, oni su recimo razmješteni i po kućama, ali recimo pošto je to još uvijek e, razdoblje e, školskih praznika po školskim dvoranama, oni su dobili hranu, dobili su sve što im je bilo potrebno. To je jedna razina. Druga razina, e, još zanimljivija je što su se na ljetovanju u tom trenutku na Jadranskoj obali našla e, četiri člana vlade, od kojih jedan vrlo bitan, a to je Ota Šik, dakle otac e, privredne reforme, potpredsjednik vlade, zadužen za financije. I u stvari ta četiri ministra dolaze Titu na Brijune. Tito, odnosno jugoslavensko rukovodstvo, im daje jednu vilu na Dedinju, gdje, će, gdje oni borave. To je da tako kažemo, bio jedna ono, vlada u egzilu, e, jer se nije znalo kako će se to dalje razvijati. Tu je bilo sad različitih, e, različitih zahtjeva, tipa da se šifrirane poruke preko turista šalju u samu Čehoslovačku, do toga da se omogući, dakle da se osnuju nekakvi istraživački centri koje bi možda te intelektualci iz Čehoslovačke zadržali pa bi ostali u Jugoslaviji. Međutim, sve je to u stvari na neki način palo u vodu onog trenutka kada su Dubček i ekipa potpisali moskovski protokol i kada kreće proces pod navodnicima normalizacije, ali tako je poznat eh, pod tim terminom, u Čehoslovačkoj dakle nije bilo nekakvog otpora više, posebno neoružanog otpora. Eh, Dubček se vraća čak na svoju poziciju i dakle stanje se počne normalizirati. Većina ovih ministara se vraća iz Jugoslavije, osim Šika. Šik ostaje neko vrijeme i onda će otići u Švicarsku, tamo će biti profesor i predavat će. Tito je dakle pružio pomoć, međutim onog trenutka kada je vidio da bi pruženje te pomoći u stvari bila provokacija Sovjetskog saveza, tog trenutka on kaže gledajte, vi sad se vratite svojim kućama. Poštovane slušateljice i slušatelji, bila je ovo povijest četvrtkom emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Tomislav Mikulin, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.